comme je dis à toutes les associations, c'est du bien commun le, les espaces publics. El carte gusieri eraiten bezala, eh, espazio publikoa ontasun komuna da, lurra baliatzean zuhurak izan behar dugu, beraz importantea da mutualizatzea. Euh, prioritairement du gaztetxe, c'est eux qui l'utiliseront. Horrek euh, eran nahi du lehentasunez euh, gaztetxekoek baliatuko dutela lekua eta ez dutelarik baliatuko noiztenka beste elkarteak erabiltzen alko dute. Esker paletaren puntan den bildutzen merkatuan izanen da, separatuko ditugu merkatua eta erriak duen biltegia, hori izanen da gaztetxea. Aurre kontua bozkatua dugu eta obrak egiten ari gira.